na početku ovaj, karijere, znači dosta smo putovali ovaj, vozovima, tako. Najviše smo vozom putovali ovaj, za, dnevnice i za ovaj, putne troškove. <laughs> Svirali smo svuda. Ovaj, meni je jako prijelo recimo u vozu, u vozu sam znao recimo da ovaj, sedim tako i jednostavno samo se desi, znaš, ono. E, tu sam, čini mi se, naučio ili obratio pažnju na, na to da uhvatim te neke momente, jer naravno muzika mora se desiti. Slike na panovu već su počele da žute Gledam ih odavno mnoge, ne viđam tu ljude Neke jer sam otežao iz kraja da se mrdnem Druge jer baš ne bi hteli sa mnom da se druže Uvek sam zastupo srce, a to problem zna da bude Ali neki kao ja, tu lekciju ne uče Biraju predmete drugi usput sreću srodne duše Po zemlji gde se amateri izdaju za stručne U eri kad se predatori prodaju ko spasitelji Bedi kada kreditori da zaplene trče Setim se pradede gde crne ruke Nisam čuo da je kuko posle Albanije muke Kad je okovan čekao smrt od metka srpske puške Od njega ako ostalo je jedno krvno zrnce Moram da ustanem, moram da stegnem zube Da zalegnem i zaginem za kvalitete ljudske Bez zahteva za ordenje i državne službe Živimo i polažemo ispite i žrtve Radeći da budući sve iznova ne uče Pod sve videćim okom koje piramide vrh je Život je škola, svaka bora je diploma Vučeš, fali ti još da stekneš prvi doktorat Uvek svako ko pomisli da može i bez toga Da bi bio bogat se je čemer gorak Život je škola, svaka bore je diploma Vučeš, fali ti još koja da stekneš prvi doktorat Uvek svako ko pomisli da može i bez toga Može biti bogat, ali možnja će propast Da ne zarđam šipka, dižem se i spuštam ispod uša Ritam gruva, u glavi ja rime čukam Možda mnogo kukam ili samo hvatam trenutak Svakako tu sam mrska, blokada je pukla U hram na vrhu brda ušao sam čista srca Iskren kao suza, snažan kao pljusak bolju dugo skupljak, sada je u planu trka Brat Sale je sa sportom popod spojio human Presto se drma, tajkun kao zadnji drzaj Pod šapu bi da svrsta još plotova tuđeg truda Zaboravlja da pohlepa do propasti je pruga Misli para od reklama, može ga provući svuda Kad za topom tvojom armija stupa To je odgovornost kojom ne igra se čuva I sindikat je više nego grupa Život je škola, svaka bore je diploma Vučeš fali ti još koja da stekneš prvi doktorat Uvek svako ko pomisli da može i bez toga Da bi bio bogat se je čemer gorak Život je škola, svaka bore je diploma Vučeš fali ti još koja da stekneš prvi doktorat Uvek svako ko pomisli da može i bez toga Može biti bogat ali će propast